Pe tine trâmbița cea cu Dumnezeiască trăsuire și cerească bine. nascer. descoperit dogmele trăimii pe care le-ai lăsat bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile. Primește de la noi nevrednicii laudele acestea. Bucură-te, lauda această lucită arhierei, Dumnezeescule învățător al dogmelor, bucură-te, următorul apostolilor cel credincios, bucură-te, stâlpul bisericii cel prealuminos, bucură-te al treimii apărătorule, bucură-te de cele cerești arătătorule, al preoției. Bucură-te, povățitorul prea înțelept al puzniciei. Bucură-te, deșteptătorul păcătoșilor către pocăință. Bucură-te, mânghietorul celor ce adorm cu dreapta credință. Bucură-te, Oh. Hristos, primești binecuvântare. Bucură-te, turn prea înalt al privirilor cerești. Bucură-te, înțeleptul trăcuitor a celor teologicești. Bucură-te, magistrul științelor frumoase. Bucură-te că ți-ai ales pe cele mincinoase. Luptă-te cu serafimii liturghisitorule, Bucură-te cu heruvimii de Dumnezeu văzătorule, Bucură-te, prietenul apostolilor, Bucură-te, întâi stătătorul arhiereilor, Bucură-te cu mucenicii împreună așezători, Lăudau pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu cuvântul, tărie bună bisericii sale. Cel ce cu tunetul cuvintelor tale amuzești curile ereticilor, iar noi credincioșii, bucurându-ne, cântăm de Dumnezeu. Aleluia! Sfindu-te, Părinte, lui Iulian, prea păgânul împărat, și mărturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai rușinat păgânătatea lui, păcându-te, mucenic de bunăvoie, pentru care auzi de la noi. Bucură-te, sabia Sfinții Miluiește cu focul Duhului. Bucură-te, mărturisitori, fără de frică al adevărului. Bucură-te, propovăduitorule, puternic a treimii. Bucură-te, luptător tare împotriva nedumnezeirii. Bucură-te, predicator mare a Dumnezeirii de a Treimii. Bucură-te că trei Sfânta Treime al credincioșilor mijlocitor. Bucură-te al Bisericii a toată lumea luminător. Bucură-te că pe cei sfârșiți spre îndurare ai plecat. Bucură-te, Cel ce pe popor de foame l-ai scăpat. Bucură-te, al iubirii de argint, săgetătorule! Bucură-te la milostenie îndemnătorule! Bucură-te, Marie, rale, Vasile! Iar după ce te-ai încredințat, că ai fost ascultat, îndată ai cântat lui Dumnezeu. întunericii cel pătrunzător, bucură-te de plava clevetirilor vânturător. Bucură-te al viilui Hristos, înțelept lucrătorule, bucură-te al tainelor mare învățătorule. Bucură-te multe astfel al pocăinței, te cetat neșefuita credinței, bucură-te priveghetoarea bisericii cea cu dulce glăsuire, bucură-te vulturul teologiei cel cu înaltă suire, bucură-te al preoției povățuitor, tine, sfințirea hinosile, femeia ce fusese nedreptățită de parcul cetății. Cerând de la tine, ai face mijlocire, iar tu, în l cu judecata lui Dumnezeu, l-ai plecat, ai face dreptate, de care, apurându-se, ți-a adus mulțumire in rhythm as Evanghelia celor lipsiți. Bucură-te, Cel ce pe împărații, cei fără de lege ai mustrat. Bucură-te că pe parcul spre milă l-ai plecat. Bucură-te, Cel ce cu lună mucenicească ai dorit. Bucură-te că mărturisitorul a fi te-ai Bucură-te, Cel ce bogăție pierzătoare n-ai adunat. Bucură-te că tu sărăcie lui Hristos ai urmat. Bucură-te asemenea lui Ilie, răvnitor. Bucură-te ca Isaia mare găsuitor. Bucură-te mare assim. Domnului Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit pe tine, cântare. satanei cele spurcate. Bucură-te, tunetul care risipești sfaturile cele necurate. Bucură-te, cel ce cu armele Duhului te-ai îmbrăcat. Bucură-te că prin acelea pe puterile cele potrivnice le-ai spăzmat. Sfinte, Cel ce pe Fiul Împăratului l-ai vindecat, bucură-te că pe mulți din adâncul păcatului ai ridicat. Bucură-te că pe cerele prost l-ai tămăduit. Bucură-te că pe cei cu fapte bune prin Duhul ai îngerul cel pământesc, Bucură-te, omul cel ceresc, Bucură-te, sare tainică a învățăturii, Bucură-te, luminat, povățuitor al mântuirii, Bucură-te, mari erare, Vasile, cunoscătorul dogmelor și a canoanelor, bucură-te, luminătorul păstorilor și a soboarelor, bucură-te, Smirna, cea cu dumnezeiască mirasma liturghiei, bucură-te, vrednicia cea îngerască a preoției, bucură-te a bisericii făstie luminătoare, curtea celor ce lenești, fiță deșteptătoare. Bucură-te ca Pavel, bisericii luminător. Bucură-te ca Petru, de cerească, împărăție de scuitor. Bucură-te, cura cuvântului din cerere. va intra în cămara dumnezeiești împărății, să cântăm cu tine împreună cântare lui Dumnezeu. Ioane văduvei. Solește pentru noi trecere fără primejdi în ceasul morții, ca n în pleniciune a intrat în cămar. Sfinte Vasile, primește de la noi nevrednicii laudele acestea. Bucură-te, lauda această lucită arhiereilor, Bucură-te, Dumnezeescule învățător al dogmelor, Bucură-te, tuturor cel credincios. Bucură-te, scârpul bisericii cel luminos, Bucură-te al treimii apărătorule, Bucură-te de cele cerești arătătorule. Iată îndreptătorul vredniciei arhierești. Bucură-te, luminătorul ceresc al preoției. Bucură-te, povățitorul prea înțelept al puzniciei. Bucură-te, deșteptătorul păcătoșilor către pocăință. Bucură-te, mângâietorul celor ce adoră, tu dreapta credință. Bucură-te, mare ierarhe, Vasile, care gustăm noi toți cu dulce cântare te lăudăm, cântând ție.